บุ๊กทูสี่สิบเจ็ด47การเตรียมตัวเดินทาง Reseförberedelser Reseförberedelser คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Du måste packa packa vår resväska. Du måste packa vår resväska. อย่าลืมอะไรนะ Du får inte glömma något. Du får inte glömma något. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Du behöver en stor resväska. Du behöver en stor resväska. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Glöm inte passet. Glöm inte passet. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Glöm inte flygbiljetten. Glöm inte flygbiljetten. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Glöm inte resecheckarna. Glöm inte resecheckarna. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Ta med solkräm. Ta med solkräm. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Ta med solglasögonen. Ta med solglasögonen. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Ta med solhatten. Ta med solhatten. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Vill du ta med en stadskarta? Vill du ta med en stadskarta? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Vill du ta med en resehandbok? Vill du ta med en resehandbok? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Vill du ta med ett paraply? Vill du ta med ett paraply? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Kom ihåg byxorna, skjortorna, sockorna. Kom ihåg byxorna, skjortorna och sockorna. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Kom ihåg slipsarna, bältena, kavajerna. Kom ihåg slipsarna, bältena och kavajerna. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Kom ihåg pyjamasarna, nattlinnena och t-shirtarna. Kom ihåg pyjamasarna, nattlinnena och t-shirtarna. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบูท Du behöver skor, sandaler och stövlar. Du behöver skor, sandaler och stövlar. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Du behöver näsdukar, tvål och en nagelsax. Du behöver näsdukar, tvål och en nagelsax. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Du behöver en kam, en tandborste och tandkräm. Du behöver en kam, en tandborste och tandkräm.